Dragi braći i sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi smo ljudi ispunjeni koji kakvim bolestima i stalno nas treba liječiti. Ovo ja sam očistio ovo. Nemoj više ništa dirati. I non stop nam je potrebno dakle, da nam se prilazi, kao što liječnik prilazi bolesniku. Da se, za, odnosno, da se više riješi ta bolest, da se otkloni, da se propiše određeni tretman, lijekovi. Međutim, nas non stop po ušima nešto moram da i govorim ovako je, pa halo, pa ovako je, pa halo. Pa subhanallah, kad ćemo više doći sebe? Kad ćemo mi kao muslimani više opravdati, opravdati tu svoju pripadnost islamu? Kad ćemo mi više kao musliman biti svjesni svoje vjere, svoje pripadnosti islamu? Da smo mi više, jel, ne samo tek tako članovi ovog društva, Jer da mi moramo biti neradikalni članovi društva, nego radni članovi društva, aktivni, u smislu da prinesemo, u smislu da pomognemo i da dadnemo na lavom putu. Večerašna tema jeste upravo izabrana u tom kontekstu iz hadisa Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam Allah ma'ati munfiqan halefa Allah dadne onome koji daje dakle, plementu dadni dakle, još više od toga Zašto davanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu? Jer Allah Đelešanu, kada poredi davanje na njegovom putu, na njegovo ime, a i svakim dijelom se traži iskrenost čovjeka u svim njegovim badetima, i kada čovjek odluči da dadne, onda treba da ima na ovom priču više kada kaže مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مية حبة Primjer oni koji daju Mesela infikuna amwalahum fi sebi. Primjer oni koji daju svoje metke na Allahovom putu kao primjer zrnke, dakle pšenice, iz koje izađe sedam klasova. Koje se sela? Hajmo mi seljaci. ja sam se sela. I sjećate se, ste ikad vidio posijano polje pšenice? I kada otrgneš pšenicu, ne izađe samo jedan klas. Nego iz jedne zemlje ima više klasova i iz glasa po stotinu zrna. I zamislite sad, 700 zrna, od jednog zrna. Onaj ko posije 100 kila, puta 700 dobije koliko? 7 tona. 7 tona. Kod Allah subhanahu wa ta'ala su mjerila još mnogo veća. Kod Allaha ta'ala su mjerila još mnogo veća. Kada rob dadne na Allahom Đelešanovom putu, dirhem ili dinar se rakije, to jeste srebrenjak ili zlatni. Allah Đelešanu uzme u svoje ruke, a njegove su dvije ruke desne, subhanahu wa ta'ala, pa i on okreće u svojim rukama sve okine ušine poput brda uhud. I onaj ko želi da dadne na Allahom na putu, ne treba da se ustručava da dadne, pa makar to bude nešto ne zna. Jer čovjek ne zna koliko može doprinijeti ili koliko može pomoći ili šta znači jedna marka na Allahom čaršanom putu? Ne znam kolika je vrijednost Ne znam kad može ona utaliti nečiju potrebu. Vidjet ćemo kroz primjer šta znači da na Allahom čaršanom putu. Ja sam to spominjao ovako neka iz prekida Andersa. A večerašnja tema upravo e, govoriti. Nekako da Allahom čaršanom su takva mjerla na nekom Kada neko zadi na Allahom čaršanom putu, Allah mu piše za jedno djelo deset puta, do sedamstotina puta, pa i više kome on subhanahu wa ta'ala hoće. I onda kada vjernik dođe na sudnjem dan, kad dođe na sudnji dan, onako potreban dijela, onako siromašan i skrušen, salomljen i od straha pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kao što Allah Žešanu kada opisuje sudnji dan, kada govori o njegovom strahu, ljudi, šta? Ljudi će biti poput pjani. Allahum sukara wa lakinna adaba Allahi šadid. On neće biti pjan. teran nas sukara wa Allahum bisukara wa lakinna adaba šadid. Vidiš je da su pjani, a on nisu pjani. Nego Allahova kazna za žestok. Jer zamislite, kada Allah Đelšanu kaže Jevme tu bedalu ardu, u semavatu, kad dan kad se promijeni zemlja i nebesa. Promijeni se totalno. Kad se brda poravni, kada brda i kuće i drveće poleti, kada ništa na zemlji ne ostane isto, pa kada se rascijepi sunce, pa kada sunce se pomrači, pa nestane mjesec, pa mir izgubi svoje, svoje stanje, dođe do totalne promjeni. Današnja nauka i astronomska poučavanja potvrđuju i dokazuju da su određene zvijezde u sunčevom sistemu promijenile svoj pravac. Kreću su nazad. I kažu da je u nizu sljedeća zemlja. Kada zemlja krene nazad i kada sunce krene nazad i kada sunce izađe sa zapada, više ni jedno djelo neće čovjeku koristi. je ti dado ajata i na dan kad dođe neki znak od tvojeg gospodara, ten tenfa esen imanuha, teku namenet minha, neće pomoći duši, znači, neće nikome pomoći. Dakle, ima, jer kad sunce se pravi sa zapada, svi će ljudi povjerovati. Viđe je to strahota, gotovo je. Ali Allah Đošanu kaže, neće im koristiti iman ako nisu prije vjerovali. A u fi imaniha hajrao. Ili u svom tom vjerovanju ako nije zaslužio neko dobro. Subhanallah. Zar mi kao muslimani više ne možemo da shvatimo da smo mi stvoreni upravo da činimo dobro. Mi ne možemo biti zli. Mi ne možemo mrziti. Osim ono koja služi da budem zamržen, je tako? Ako ne mržnja, pribavamo šta ću mi ja? Krije našim putem, nećemo ga mrziti. A musliman musliman ne može mrziti. Musliman musliman ne može zaviti. Musliman musliman ne može koriti. A da njegove dobročudnosti nego dakle, musliman musliman treba da pomogne, musliman musliman treba da dakle, pogura naprijed, napreduje i čita svoj život da usmiri da čini dobro. Ono što čovjek sigurno svaki može da uradi jeste da izvoji svog imetka nešto za Allah subhanahu vjeru. Da izvoji za ovu dao. Danas je najlakši, danas je najlakši oštampati za često maraka, 5000 letaka, podijeliti i pred džamije, ili nešto na čaši, ima vraće koji radi ovdje na čaši. Kogod ti naiđi, kogod ti priđe da pogleda tvoj rob, daj nam samo jedan letak, Zaka lahir. I taj letak što si ti dao, mnogo će doprinijeti islamistima, i mlađa Đalšanu poput jednu osobu sa ti česta maraka. A ko danas od nas ne može uštijeti godišnji često maraka i oštarpat jedan letak za godinu dana? Svako od nas to može. Kad Marku po pa Marku ostavimo, a svi potrošimo mnogo više, trošimo na svoje strasti, Šta se samo danas popilo i pojela hrane, jel? Jel Dosta je stalo, a? Jeste. Ali isto tako. Jeste. Ali kad se daje na Allahom putu, kad se priprema za borbu na Allahom putu, kad treba podržati Allahom Đelšanu vjeru, isto tako treba biti režim. Isto ko što imamo da spremimo gozbe i pirove i svadbe i tam pire, možemo pripremiti isto tako svotu novca na lahom džalšanom putu. Ali mi nećemo. Što? Jer mi smo bolestan narod. Zato ja kažem, nas treba non pričati. I šta treba? Treba non stop nositi kliješta i čupati novčanika. Daj novčanik, daj novčanik. Kad ostaje više toga daj, ja ću ga sam izvaditi. I evo, priča jedan daje, a žalosno je to. Otišao je on nakon otprilike neka razdana 50-60 km. Kaže, imao sam ja auto Dil, Mercedesa, benzinca. A mali Arab, on troši 15 litara. A ja, onako, kaže, nema nikakvih primanja. Ja sam otišao kada je braći predavanje. Kada on nešto, što ćemo, što ćemo, pa Ništa ja kad ne kontam što naći? A on kaže, hajde skupite bratu za gorivo. I e, kaj nas me ono malo ni para. <laughs> Evo kaj mi te skupili za gorivo. Kaže on, i što bi ja uzio što meni treba, pa ne bi ja sad uzio nijedan šanse. Prvo što ste on predavnu, predavno, druga što sam šaptali, treća stvar kad još mi oni gozdenjake prikupili, a uvijek kad djedo vam pozdara sve papirne. Elements. Da smo mi sebi dozvolili da spadnemo na taj nivo, da mi ne možemo svoj davu organizovati, da smo mi spali na taj nivou, da recimo, islamska zajednica kao institucija bude organizovanija bolji od nas. I mi non stop tvrdimo da smo mi bolji muslimani od njih. Non stop tvrdimo da smo mi bolji. To ne valjajte, mi smo ovakvi, to nije to istina. Oni imaju članarnu, oni imaju oni jako kase prilog za džamiju, oni imaju hođama Sergije, oni imaju hođama ovo, oni imaju hođincama ono, oni imaju, svašta imaju nešto. A mi ništa nemamo za davu. Ništa. Ne Pazite, ne traže daje da vi njima dajete ali dajte za davu. Možete i taj direktno dati. Ti reći, ja ovdje organizujem, kako ćeš organizovati? Ovdje da organizujem jedan skup koji ću ja financirati, znajem ću salu, znajem ću salu, plati koliko je sala, 75-150 maraka, i nek se, ja ću 20 maraka da se plakatira, recimo, po gradu ili okolici, i ja sam malo 170 maraka, ja više osjećam, tamam. Taman. Ali jok. On kao, i, sa 170 maraka, struje dođe 55, vodi dođe 15, to je 70, ostane im još 100 u 100 marak, pa mogu kaže si telefon plati, pa ako doplati malo, mogu da mogu te bolji kupiti i svašta nešto. On već isplanira za dunjalog, a za vjeru ne može. A sam sebe obmanjuje. Može. Ali ga je šetan, ko ćemo na kraju vidjeti, ali ga je šetan prevario, odnosno prepao, da ako dadne da će osiromašta. A niko nije dao da malača šano nije vratio. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu yudaifu men yasha, wallahu wasi'un alim. Allah daje mnogostruku kome on hoće i Allah je istinu, dakle široko ima i on sve svojim znanjem obuhvata. Allah više šansu riznice ne ispražnjuje, Ne mogu se isprazniti. Sjeći se prošli put sam spomnio hadis. Da Allah kaže kad je džini ljudi jednu jednu pa svako podne i traži, pa svako od njih dao ono što je zatražio, to od moje vlasti ne bi umanilo, odnosno ono što ja imam ne bi umanjilo. Isto, umanilo, isto kao što kad bi se igla umočila u more, u okean, pa se vidjela koliko ostane gore na igli, toliko se potrošilo od Allahog subhanu talanika. Allah. Zar onaj koji toliko ima, zar se treba bojati da će ga Allah subhanu ostati na Ne. Onaj ko dadni radi Allaha, kao što Allah Žešanu kaže, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره كوي تاي كوي koji الله ليب زايم lijep zajam, تو da mu on to mnogostruko, dakle, vrati, Wallahu yakbidu wa yabsut, Allah daje i uskraćuje. Dakle, kome Allah dadne, on ima. Kako nas kažu, nije ko ima, nego ko je nauči. I fakat je tako. Onaj je naučio da daje, daje. Ono što je plaho žalost, Ima li koji iskrajni? Ne niko iskrajni. Znate kako je krajišnici? Krajišnik, kada uđe u kafanu, on čisti, časti čitav kafanu. A kada uđe u džamiju, on sam snosi projekte džamije. I on kaže, moje je to da uradim. Krajišnici su poznati po plemenitosti. Nije nema Krajišnik sjedi za šankom i pije, ako mu rekne što u islamu, on će ubiti. Negativno. Ne diraj mu vjeru i čašu. Ali drži svoju plementost. I daj, daj. Daj mu, ja sam malo vas poštivio za ovo da Nemoj to živi, tam nešto sam smo Jele. Morat će vam neko donirati to. Ne može. Ma neće on tamo spati. Molim. Ma ne haješ, aha, izdurat ćemo večeras nekad. Dakle, da se čovjek podsjeti, zašto su oni takvi? Onaj koji u džahilijetu bio darežljiv, i onaj ko u džahilijetu volio da daje na Allahom Đelšanu putu. Vjerujte da je to ostalo u islamu. Onaj ko među nama nije bio da režljiv u džahilijetu, ne da ni danas u islamu. Čebe njemu na njegov izgled. Šik. Kad njegovo srce nije sposobno da na Allahom putu odvoji nešto svog imetka. Za Allahom vjeru. Mi ne govorimo o privatnim stvarima. Spomenut je privat šta znači kad zatražiš od brata pa ti ne dadni. I o tom će ja govoriti. Ali ja govorim generalno, braćo, cijeni sestre, kada je riječ o islamu, jer naša vjera, kao što še ime temije Rahmehullah ta'ala kaže, ova dava nikad nije mogla uspjeti bez imetka, bez para. I da bi se širila, uvijek se moralo za nju dati. I ona ovisi onama i o našim vratima, pardon, vratovima je zakačena onoliko koliko mi dadnemo, toliko će se islam širiti. Jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve je bio najplemenitiji primjer čovjeka. I bio je poput blagog povjetarca, a posebno u mjesecu Ramazana. I kao što se prenosi u njegovoj siri, se kaže da nikad niko od njega ništa nije zatražio, a da on nije dao. Nikad. Sallallahu alaihi sallam. I kad je umro, šta mislite koliko je vreća zlata ostalo iza njega? Koliko je ostavio samo stoke iza sebe? Koliko je silnih kuća sagradio i ostavio iza sebe? Ko zna? Ništa. Jer kaže, mi vjerovjesnici, ne ostavljamo ništa. Dakle, ne, ne ostavljamo nasljedstvo. Ni dinara, ni dirhema. Sve što ostavimo je znanje. Samo znanje. I kad god bi Allahom poslanik sallallahu sallam nešto došlo, on bi gledao da drugima udijeli. Da drugima dadne. Da drugima pomogne. I govorio bi Ittaku nara wala bi šikri temra. Bojte se vatri, pa makar sa pola urme. Dakle, pola urme na Allahom puta ako si dao. I ma nahasat il malu, ma nahasat il malu mine sadaka. Neće se imetak umanjiti od sadaki. Zašto? Jer sadaka ima jak utjecaj u u životu, jer čovjeka pročišćava. Čisti ga od mržnje, i onim koji daju i onima kojima se daje, čisti čovjeka od škrtosti i od svih duhovnih bolesti. Zato Allah Đeršanu kaže Huzmine min sadakaten sada tutahiruhum wa tuzakihim biha. Uzmi iz njihovih imetaka sadaku kojom ćeš ih očistiti i pročistiti njome. Pročistit ćeš ih. I zato kada Allah Đelešanu kaže وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ فَهُوَ يَحْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ Ništa ne u dijelu njegovom putu, a da vam on to neće nadoknati, jer on najbolji, dakle, obskrbljuje, to znači, onaj ko dadni, Allah će mu smanatala ponovo dati. Nikad niko nije na Allahovom putu dao da se osiromašuje. osiromašuje. Nikad. Kogod je dao Allahom Đelešanu još više dao. Ja sjećam rata, dok je bio rat u Bosni, a posle na Kosovu, tako ustali bi neki ovako, jel, ja, progovorim nekoliko, tražio vizu na imama, progovorim nekoliko riječi, da je Allah na putu i onda bi ljudi, jel, kod izlaska iz džami, postavili se dvije hase, i su ulaz za, za žene odvojene, za muškarce ili posebno, stavila bi se jedna kasa ovako u tipa, plastično providna. I tu sestre ubacuju vam ubacuju vraća. Ja sam gledao, a bila ovak nekako vakat plata u Kuvajtu, 20-25. Gledao sam Allahom čovjeka kako čita u svotu novca, ono može biti čitava plata do 5.000 maraka. On u svotu novca uzme, raspodilje i ovako i gura onu kutiju. Čitavu platu. Dok bi naš pojedinac, šta? Rekao, uh, ja gledam čita čitavu platu, a Allah će ti Đelešanu <clears throat> vrat ili na ome, ili na onome, Allah će na onome, još uvijek ili na ovome, ili na onome svijetu. A na ovome neće, se to onaj zanemariti. se sigurno zanemariti. Ili recimo, znale su sestre tamo u Kuvajtu, kad vi u Bosni, dođu recimo na Taraviju, pa oni se vole na Arapkinje su inače takvi, voli se puno kit, zlato i to, prste tamo. Znali su poskidati svo zlato sa sebe. Odi kad u džami završi, da smo tako neko posle Taravije ispriča nekoliko riječi, rečenica, hadisa i ajeta. Znali skidati veliki oni, oni kako se zove, nizove dukata, ovako, ko zna šta je šorvanja? Šorvanja. Sve je gurano, kada su oni po nekoliko hiljada maraka vrijede. Jedan šorvanj hiljadu maraka. A sve na Allahovom putu. To se normalno unoči, ono to se slava za džihad na Allahovom Đelšanom putu. Što danas nazvali modernim nazvom terorizma. I to su sad, većinom zabrali u arabskom svijetu. Dakle, Ima nije bilo žao. I onda sam ja analizirao svoj život sedam godina nakon fakulteta u među vama i devet godina tamo sad. Ne, ja kažem, pa nije čudo zašto je Allah subhanahu ta'ala poslao poslanika među nije čudo. Jer arapska plemenitost ne može se ničim danas vagati. Ono što Arapi posjeduju od prednosti na drugim narodima, tim ih je lađa šano Kod njih nikada nećete naići na Kod njih kad dođete bilo čiju kuću, kada uđete, bilo čiju, imaju posebno ovako Hane, tu salam alek pokucaš, uđeš bio ko ne bio, uđeš, odmoriš se, sluga će ti doći. Ti si musafir za njega iznijet ti sofru, ponudit će čaj, hurme i tako dalje. Imaš pravo da prenoćiš, tvoje je pravo tri noći i onda idi drugom ako hoćeš, ako treba. Kad dati na Allahom putu, dati. I kad je Muhammed sallallahu alaihi sallam pozivao da se spremi uh, vojska, živiš u Losere, jedna teška bitka, Ebu Bekir na anhu donio čitaj mi. Pa Ebu Bekir šta se ostavio svojima? Kad ostaje sam Allah i poslanika. Ko danas još tako da, od nas razmišlja? Pa je Omer radijallahu anhu dao pola imetke. Pa je Osmar radijallahu anhu dao hiljadu dinara. Stotinu deva. Ko danas još od nas tako razmišlja? Ali nema sumnje da davanje, odnosno izdvajanje iz svog džepa i davanje na Allahom Džavšanom putu jeste jedna velika borba protiv sebe. Da čovjek pobjedi onu svoju škrtost. I da bude svjestan da kada da, da mu je to upravo ostavilo. Jer Allah poslanik se Allah se pita jednom prilikom Asabe, kome je draži njegov, pardon, komu je draži imetak njegovog nasljednika od njegovog imetka? Pa da sam se zašto? Allah poslanik, znači nema niko od nas da mu je draži imetak njegovog nasljednika od njegovog imetka. Allah poslanik se Allah kaže, sve ono što vi ostavite, dakle, to je vašim nasljednicima, nije vaš imetak. I onda Allah poslanik se sallam ukazuje na bitnost ili na opasnost bitnost ili važnost ili da ređu onoga koji daje i opasnost onoga koji je i koji ne daje. Kao što kaže, Namin jeo min yuzbihu libadu fihi lam velekani jenzilani fejehula ahaduma. Nema ni jednog dana kada robovi osvanu, a da neće se dva meleka spustiti na pa će reći jedan od njih. Allah ma'ati munfiqan halafan. Allah odadne onome koji daje. Neko uvijek ima. I beri ćete dati. ima beri ćete u mjetku. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكن تلفا Allahu dadne onome koji škrtari propast. I nema sumnje da oni koji škrtari, da oni koji se uzdržavaju, da oni koji, dakle, ne žele da dadnu, njihov metak propada. Zašto? Jer, kad se metak obrći, ima ko studira ekonomiju? Dajte ljudi se išta čas potrefi uvijek. A? Ko je ekonomist? Pa gdje se? Šta je kod su ekonomiji bitnije? Da se novac zadrži u bankama i da se začepi tamo negdje u sefove, zatvori da ga ne smije nikog dirati ili da se obrči? Obrt novca, njegovo stalno kretanje u društvu, njegovo stalno, dakle, obrt po rukama, kroz robu, kroz davanje, kroz pomaganje, radije ili preprodavanje i tako dalje, on stiče svoju vrijednost. On stiče svoju vrijednost. Onaj koga skuplja, onaj koga sabira, onaj koga drži u sefu, onaj ko škrtari, nije siguran da ga sutra neće potrefiti, da ga neće sutra pogoditi rak, da ga neće pogoditi kakva bolest iz koje se ne može lako ići. iz kratka, ono što mu se najmanje može desiti smrt. To najmanje najviše. Najmanje. Dakle, što mu se najmanje, najmanje ruku može desiti smrt, neočekivano. Jer koliko u naše, šta u našem društvu ima više? Starih ili mladih? Ne, ima hala, koliko tu ima penzionera, Mladih, šta to znači? To znači da mali broj ljudi doživi starost, da ljudi umiru mladi. I on onako sav se razjepurio, zapjenile mu zubi, usta, njemu se ponela velika plata i on hoće. Jagmi, drži, drži, drži, drži. Radi deset godina, slomi kičmu, dostavio ništa, sagradio vilu, lijepo je opremio, kupio lijepu limuzinu, umro, žena ga kremirala, udala se za drugog, djecu udom dala, auto mu ono mi se nije svilo prodao, kupio bolju mečku, kući bojam se nije fasade svidlom promijenio, Pavlo im se šeta drugi. Gdje je to vrijednost? Za razliku od onoga koji se navaka sjetio, ih je sebi gradio, da je gradio i drugome. Jer kogod da nas kuću napravi, može još jednu napravi za sirotinju. Kogod kuću napravimo, napraviti za sirotinju. I da razmisli, pa da bar plac kupi. A dovede si siromašnu porez da kaže, evo vidite, ovaj plac je od danas vaš. Idemo u općinu da vam ga prepiše. Siromašnu porodicu nađe, danas ima puno siromaha nisam mogu naći bolju lokaciju, nisam ti mogu naći u centru grada, ali sam našao kilometar od centra. Pa, hoćeš ti baš, hoćeš ti temelja, hoćeš šta god hoćeš, rad. Jedan čovjek je tako ušao ženu u kuću i kaže on Hanuma, spremaj djecu. Imao dvoje djece. Malena djeca je bila. Godina razlike. Šta je? je djecu, ja sam kaj kući poklonio tom i tom. A vela, havle, vela, ćeš kući pokloniti, gdje će Hajmo, selimo se. I on ti nije fino iselio i nakon toga napravio je još šest kuća. Nije oskudio nikad. To je bio meni djeda I on, ja sam njega posle pitao kad se nalazim. Kaže, djeda, kako ste ti hađak dao kuću? Kaže fino. I ne je ni danas dan ne najživa. Kako je? Pa ništa, samo došao kaj kupiti stvari, ja sam Hadžak poklonio kuću. Pa je taj ostao bez kuće, šta je bilo, uglavnom nije imao gdje, ovo ono, imao isto puno šeljad, gdje se sažalilo, on zajedno. <laughs> Dobro, pokajao se on, posle poslije bila, poslije se odvratila, alhamdulillah islam. Onaj, zajedno, cugali, ovo se sažalilo, plemenitost i džahilijet se prenosi u islam. I on ti je pokupio svoju djecu i ženu i izve otišli u u seli, ostavila me kuću. Kako se dogovorili? Kaže da mi kad god okopa, kaže kukuruz. Razumijete? Ako kopaju kukuruza dnevnica, 23 kada kada je to. Hele, Mays. Ali međutim, ja sjećam dobro, on je bio ako, trgovac, radio se trgovine svim svačnim posebno stokom, ali nikad nismo skudivali. Alan Đašanu je dao toliko beričeta da su uvijek, znate li šalajbici, ja sam u šalajbici govorio skoro, sjećam se, šalajbici konobarski novčanici, on je uvijek bio pumpara. Uvijek bio pumpara. Što? Jer to su bili ljudi koji znali opstati sa novcem, radili sa naveliko i namalo i uvijek su imali. I kažem, nakon toga znam, sjećam se da još sedam kuća napravio neke prodo, neke zadržu nama djeci podijelo, odnosno, jel, ja sam jedin učin koji je dobilo kuću. Onaj, ali to davanje, oni su bili navikli na njega. Njima ništa nije bilo, i toga se sjećam, dok je bilo cugi, ništa nije bilo tele ispeći u <laughs> tele zakon je pojedi sa društvom. A danas mi kada dođe neko u goste, te nam ono najmršaviju onu prinu kokoš, crveno što ne vidiš više nosiš su ušla više od nošila jaja. nju kada je gostima kolje, dobro je kada kroz ekspres lonac provari, nek se kada raspadne ono, znaš, meso od kostiju, neće kada je gosti ne primijede da je matora Gdje je današnja plementost braći i ondašnja plementost pijanica? Ko je bolestan? Kome fali? Nama fali. Ima nije fali, oni su znali. I pored toga što su bili griješnici, oni su znali. Ali hele, mislim da ne idemo u te vode džahilijeta. Jedan pjesnik kaže Entel mali da im sektehu i da im fel malvek. Ti pripadaš novcu, ako ga zadržiš, dakle ako ga čuvaš, odnosno, ja, ako ga čuvaš, a i novac je tvoj, ako ga datneš, dakle ako ga udjeliš. Lahda bi mi kaj se radi, kaže, vidio sam jednom prilikom, čovjek kako drži u ruci srebrenjak. Pa samo rekao, čiji čije je to? Kaže moje. Kaže, nije to tvoje, sve dok ga ne dadneš, dakle, sve dok ga ne za, odnosno da zaslužiš za njega nagradu. Ibn Qaim Rahimullah Teala, govorit ću da kaže, sadaka ima čudnu, čudan utjecaj, čudan dojem, kod otklanjanja nedaći, pa makar bila od griješnika, nepravednika, pa i kafira. Allah Želšanu odgodi od njega nedaću. Jer Allah poslanik sada kaže E sadaqatu teqi nasarija su. Sadaka čuva od nečeg loših što se može desiti. Kod nas narod zna puno hadisa. Muhadis mala naše nane ili džiru. S velikim hadis. Ali oni znam senede. Kako oni znaju hadise? Oni tu svoje izreke znaju puno hadisa. Pa kažu, se čuvala ga sadaka. E taj hadis je ovako. E sadaka teqi, su. Sadaka čuva od loših zbivanja. Pa insan na cesti oklizni se padne ili izbjegni saobraćajni se, svašta nešto i kaže, sačuvala ga sadaka. Tako? <coughs> I čovjek kada dadne, kada dadne, također može biti razlog njegovog ozdravljenja i ozdravljenja njegovog nekog bližnjeg. Kada se neko razboli, pa dajte u njegovo ime. Samo još Allah da kaže, ko se to razliječi, mog bolesnog ovom sadakom, također se kod Allah prima. Ja sam, sjećate se od primjera kad sam govorio o onom čovjeku boljem od raka, Znam taj primjer. Čovjek je bolu od raka. I ono doktor je na hemo ili kemoterapiji, kažu šest mjeseci, Allah je bila. I njemu ništa nije preostalo osim šta? je malo uživao u tom životu, ono što je ostalo. I on je šir. Prozio kraj i vidi kako jedna starija žena iznosi pune kese kostiju. On uđe i pita, što ona kaže, na koste nosi? Kaže, ima veliku porodicu, nema muža, samohrana majka. I tako mi njoj kaže, koste, ono što nam malo nema koste, da to skuhala, meso ono pojede, ono srž, tako dalje. i od toga kaže, žive, a mi im to kaže svakodnevno daje. Kaže, da mi svaki dan koliko je potrebno mesa ili heftera, koliko je potrebno za njen porodicu. Ja ću, kaže, na kraju mjesta doći i sabrati račun i ja ću primjeriti ono, oko koliko je. I on se vratio u kući, dok je na vrata ušao, kćerka mu kaže, babo, nisi isti ko što se što kad je vratilo crveno u lice? To je isti trenutak. Šta je bilo? Ne znam. Ošli kod doktora, doktor nekoliko puta, onaj, rentgen, rentgen, rentgen, rentgen. Kaže, doktor, nešto nije u redu sa rentgenom. Šta je sa rentgenom? Ništa, kaže, nije traga raka. Odmah se uklonio rak. To znači rak. Danas, vi doktor batili da ga je teško ne mogući izlišiti. Zavisi koji straj, zavisi koja vrsta, gdje se pojavi, tako dalje. Ali ovo što da se radi nešto u unutrici. Nestalo raka. I mnogo još primjer da ne govorim, dakle, davanju na Allahom Đelšanovom putu. Šta znači kad se dade na Allahom Đelšanovom putu za sam, sam Onaj ko daje, daje na Allahom Đelšanovom putu sa ciljem da zasluži Allahom Đelšanovom zadovoljstvo, da Allah Đelšanov dadne beričetnom njegovom metku i da ta sadaka bude lijepo djelo na sudnjem danu. Jer Allah poslanik sallallahu sallam kaže Vjernik će biti u hladu svoje sadake na sudnjem danu. Kada se sve ono sadaka se podgini iznad čovjekovog tijela, odnosno iznad čovjekove glave, i kada mu napravi hlad ili hladovinu na sudnjem danu, on će uživati u hladovini svoje sadake dok se drugi budu pekli, oni koji ne budu davali, kao što Allah Đelšanu kaže, i ono što budu škrtarili, mi ćemo im saliti pa na leđa obliti, dakle ono zlato, ono sve koje salit ćemo im kao oklop užareni na leđa, pa će oni sa njim na sudnjem danu goreti. I pa će se pred Allahom dževa pred toga davati. Dakle, da li će Allah Đelšan dževa pred toga što nisu dijeli? Sve ono što čovjek zadrži, oni zadržu za drugog, a nije zadržu za, za, za sebe. Jer Allah Đelšanu kaže وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِ Onaj ko škrtari, škrtari za sebe, Wallahu gani wa antum fuqara. Allah je neizmjerno bogat, a vi ste siromašni. Dobro. Primjer, ja sam vam prije spomenuo <laughs> da Allah poslanik sa bio jedan najbolji primjera dao je na Allahom Žešanu put, pa kaže, sallallahu i sallam, kada bi imao, kaže, brdo uhud zlata, kada bi imao zlata koliko je brdo uhud, treba vići, da vam bude lakše bilo bi mi drago da ne prođu, kaže, ni tri noći, a da kod mene ne ostane ništa, osim toliko koliko mogu da vratim dug ako bi ga imao. Dakle, za svoje lične potrebe bi samo šta? Vratio dug. Nije rekao ni kupću hrane, ni kupću dobro auto, ni kupću dobar telefon, napravit ću kuću, kupću dvije stanova, bezbijat ću, tvorću firmu, zaposlit ću, ništa to nije sada sam spomenuo, nego je sam sam rekao, osim da vrati dug zato što je dug ono što se čovjeku ne oprašta, ako na je svit, ako nije ovaj, oporučio se vrati nešto, ostaje mu to na leđima sve do sudnjeg dana. Ostaje mu to. I onda Allah poslanik sallallahu alaihi sallam i naglasi u hadisu. Kaže, illa šeju ersuduhu dejnin osim nešto za što bi dao za svoj dug. Drugi hadis bilježi Buhari je Muslim od Džabir radi Allah da je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam nikad nije bilo zatraženo nešto, a da nije dao. U sa ile fela وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا Sura Duha. Fela tenhar. A onoga koji traži nemoj, nemoj ga odbiti. Kad vam dođe neko i zatraži nešto, ako fakat nemate ništa, ništa da dadnite onima posebno, recimo, ovoj mafiji organizovanoj, prosi i tako dalje, na najljepši način ga odbijte. A nije. Ne kaže, ma tamo, šta, šta se već ima Ne, nije to edeba islama. Jednostavno reci. Lijepo mi reci. Nemoj si ide tražiti, hajde idi, idi boljim posla, traži posla, radi, zaradi, ovako. ne bi oni oni voli da je u boljim položaju nešto mora da prosi. Ših Albani Rahmehullah Ta'ala kad krenuo na hađ, pričani koji su išli sa njim, kaže uvijek Ših Albani Rahmehullah Ta'ala u noći, puno, puno novčanica, sve porijao. Što ših? Kaže, ono tamo u Harema i, i inače na obrega, gdje god krenete na obrega na, na minu, na refat, na, na bilo gdje krenete ima puno ništa prosi. Na Muzdalifi nema, zato što mu Muzdalifa po pa niko od njih ne prosi, svi spavaju. Šeha Albani Rahmanullah ta'ala kaže, puno ih je, i kad neko priđe, ja sjetim riječi Allah, Allah Đelšanu kada kaže, vama sajla fala i ne mojem ga koji traže odbiti, ja ne mogu kaže da odbijem. I moram svakom dati pa makar rijal. Makar rijal, 20 rijala je marka. E pa barem Zavisite, rijal. Zamislite, ne neznatno, koliko je to feninanga? Molim, pet feninanga. A ne nemoguće. Nije nije, halal, 20 rijala je 10 maraka, halal. Ja znam rijal da je jedna piksna, da je solke. <laughs> ne može biti pet feninanga. Pola markice, jel? Pola marki. Ali, rahmehullah ta'ala, molim, dva rijala s marka. Ali je rahmehullah ta'ala davo. Davo, jasne, Šeji ibn Semir, rahmehullahu ta'ala, kad bi došli vas tražili, da nije odbio. I sva naša ulema uvijek su bili primjer kad se tražilo. Da. A jok, danas mi hođe, čekam kad ste vidat hođa. Daj, gdje je vazifa, gdje je ovo, gdje je ono. Ne može, ne može. Ja sam uvijek govorio, braći, da institucija zekijata mora ostati u temelju, odnosno mora biti potvrđena kod učenih. A to je onaj koji ima zekijata, onaj ko želi da dadne zekijata, ima Treba da ode kod učenih ljudi da kaže, evo ti toliko i toliko novca ja imam, raspolažem, ovdje ga na put, putu, kad te neko bude tražio, pošalje ga kod mene, ja ću mu dati. I onda se potpiše i kaže, to mi tom ne recimo, primjera 200 maraka trebamo za u troškovi života, i potpiše to je to, jer on je kod mene oslušao, sjedio, ja sam održao jedan mali des, posjetio sam ga na islam, posjetio sam ga njegove dužnost prema Allah, posjetio sam ga na dužnost prema Rata, posjetio sam ga na dužnost prema džami, prema džama, tako dalje iskoristio sam ja priliku da nešto kažem o islamu, a on će iskoristiti od mene što, će kod tebe naći. Dakle, pomoć i šta, pozdrav se u velikom dobru. Velikom. A i onaj ko želi gledati na Allahom Žešanu put potaj, da ga niko ne vidi, još bolje. Ko je se tako da ga niko ne vidi, još bolje. Taha Ibn Ubaidullah je prodao Osmanu Ibn Afan za 700.000 dirhima jedan komad zemlje. Pa kad mu je došao nije mu dao da pare unese u kuću, nego je naredio svojim, dakle, izaslanicima da podijeli taj imetak. Kaže, nije osvanuo saba, a kod njega nije ostao jedan dirhem. Nijedan dirhem nije ostao svoju zemlju, Dakle, sam sad je novac podijelio. Lejse Ibn Sad je imao godišnja primjera 80.000 dinara, 80.000 dukata, zlatnih. Allah Želešanu njemu nikada nije propisao zekijat. Zašto? 80.000 dukata imao godišnja primanja. Nikad, nije zadržao da pregodini kod njega imitak. Jer ga podijele na Allahom Želešanu putu. Ibn Šubrme je jednom prilikom svom nekom bratu, dakle, čuo neko dobro, pa mu je ovaj donio nešto hedije. I on njemu kaže, Šta je to? Kaže za ono što s time učinio dobro. Kaže, bilo, kaže, uzmi, uzmi svoj imetak, nek te Allah sačuva i podari zdravlje. I kada zatražiš svoga brata, da ti učini neko dobro, pa on ne, isko, potrebi maksimalno, ne uloži maksimalan trud, da ti, kaže, učini to dobro, uzmi, kaže, abdest, donesi njemu četiri takvira i uroji ga među mrtve. Dakle, ako ja dođem tebi i kažem, imam takvu i takvu, imam takvu i takvu potrebu, imam takav i takav projekat, imam to i to. Pa ti samo nijemo prođiš ja te slobodno mogu klanati četiri tekbira. Odnosno mogu ti donijeti četiri tekbira. Jer kakva je fajda, jer kakva je korist u društvu od ljudi koji neće pomoći Allahom Žešanu vjeru. Odgovor govori o privatnoj stvari. A kada je o vjeri, onda je još mnogo veličanstvenije. I na kraju, da čovjek zna, ono sve sam sve spomenuo, dakle, da čovjek zna da mu imetak neće koristiti ako ne dođe pred Allaha čistog srca i ako ne bude dao na na šan putu, neka mu uvijek ovaj ajet bude pred očima. E šeitanu je kum fakra wa jamurukum bil fahša. Šeitan vas straši siromaštvom i naređuje vam razvod. Wallahu je kum makfirete fadla. Allah vam obećava od sebi oprost i veliku blagodat. Wallahu vasin ali. Allah je uistinu široko, odnosno široko posjetio i zna. On sve zna, obuhata svojim znanjem, jer kod Allaha je on neizmjerno i onaj ko na njegovom putu, njemu sigurno neće. Zato, ja molim Allah da nas uči na svoje iskreni rabova. da Allah Đelšanu uči naše imetke samo za danas za njegovu vjeru i da naša srca očisti od škrtosti. Usallahu ala sallam, Muhammed, wa hajra,